بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله نريد predavanje profesora حسين Husembašića إز Akide Pur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبات السلام عليكم Mi smo rekli da ćemo ovaj puta govoriti o dijelima srca. I šta smo mi to dužni sa tim organom, to je srcem, uraditi i koje badite činiti. Pa smo rekli e, da je srce najvažniji organ, ono u što Allah Đelešanuhu gleda. Govorili smo, ako se sjećate, o iskrenosti i o ihlasu, prošli put. Danas ćemo govoriti o drugom jednom dijelu srca, a to je jekin. Jekin. Jel ima neko da nije čuo za riječ jekin? Pa da mu nije jasno šta je jekin? Pa šta je to jekin onda? nije samo ubjeđenje. Hm. Čvrsto uvjerenje. Dobro, čvrsto ubjeđenje. Kažu naši učenjaci sljedeće. Jekin je Znači, jekin je da srcem vjerujemo u gajb isto kao što vjerujemo u ono što vidimo očima. Znači isto kao što ja vas sada vidim ovdje i vi vidite mene, tako isto da vjerujemo i u džennet i džehennem. To je jekim. Znači to je jekin. Kaže učenjaci suština jekina je da je to čvrsto ubjeđenje u ono što saznamo o nečemu i podrazumijeva dvoje. Znači kad kažemo jekin u akidi, u našem vjerovanju, u našoj vjeri podrazumijeva dvije stvari. Prvo, podrazumijeva znanje koje se nalazi u srcu. I drugo, podrazumijeva da srce radi i pokreće se na osnovu tog znanja. Međutim, kažu naši učenjaci, jekin, odnosno to čvrsto ubjeđenje, nije nešto što je nedjeljivo i što se ne može podijeliti na više stepeni. I kažu nam da postoje tri stepena jekina. Znači jekin možemo, ili ljude u odnosu na jekin, znači to čvrsto ubjeđenje, možemo podijeliti u tri skupine ili na tri stepene. Pa koje je prvo? Prvi stepen je ilmu lijekin. Ilmu lijekin. Ili čuo neko nekad za taj izraz? Ilmu lijekin. Dobro, nema veze. Ako niste čuli, sad ćete čuti. Znači, ilmu lijekin to je prvi stepen i najniži. I on je uslov da bi čovjek bio vjernik i da bi ušao Drugi stepen je ajnul jekin ajnu el ajnu el to je sad već veći stepen, a kažu učenjaci, to znači da vidimo ono u što smo vjerovali već. Znači kad dođemo na ahiret i kad vidimo džennet i to će tad biti el jekin. I treći stepen je hakul jakin. HAKUN jeqin, to znači ono kad već možeš opipati ono što si čuo i što si vidio, pa dođeš ti to osjetiš. To je kad se uđe već u džennet. HAKUN je. Znači ja sam pokušao nekako to da prevedem pa ću ja vama da približim to opremu. Znači prvi ilmul lijepin to bi otprilike bio kao jekin znanje. Znači o znanju saznamo nešto i vjerujemo. I zato ga učenjaci definišu i kažu ilmun jeqin, to je čvrsto vjerovanje bez imalo sumnje. I rekli smo da je uslov da bi čovjek bio vjernik. I spominje se u ajetu u kojem Malašanu kaže Kella leu ta'lamune ilmel jeqin. A ne kad biste vi samo znali ilmu, imali ilmu jeqin. Ilm jeqin znači to taj najniži stepen ubjeđenja. Znači to smo rekli da je kao prevod neki jekin znanja. Druga vrsta, rekli smo da je to ajnul jekin, to je kao nekakav jekin viđenja i, i, i ubjeđenja očima što mi rekao da je to istina, da vidimo svojim očima. To je ovaj drugi stepen i ako se sjećate ajeta iz sure El Bekare, u kojoj Mala Đelešanu kaže o, o, o Ibrahimu a.s. Rabbi erini kejfe tuhil meute. Kaže Ibrahim a.s. Gospodaru moj, pokaži mi kako oživljavaš umrli. Pokaži mi, erini, daj da vidim Znači Ibrahim bukvalno traži gospodaru daj mi da vidim kako oživljavaš, oživljavaš umrli. Da li to znači da je Ibrahim sumnjao? Kažu učenjaci ne. Ibrahim je imao ilmu tim, onaj prvi stepen kojim se postaje vjernik i kojim se ulazi u džene. Ali je htio o, da okusi ovaj drugi stepen očima da se uvjeri. Za koji čovjek nije zadužen, nećemo biti grešni ako, ako ne, ne dođemo do ovog stepena. Ali Ibrahim je htio i to očima da vidi, da se uvjeri. Da dostigne i taj stepen o oživljavanju umrli, ajnu je klinu. Znači očima, tako da Ibrahim nije sumnjao u to i zbog toga nije pitao pokaži mi da vidim da li oživljavaš, nego kako oživljavaš. A pitanje kako, znači da već vjerujemo da postoji, samo je pitanje kako. Znači želi da vidi. I zato poslednje selimu hadisu koji zabilježio ima muslim, Kaže Ibrahim nije sumnjao i mi smo preči da posumnjamo od Ibrahima. Znači Ibrahim je bio na većem stepenu jekina i vjere i slično da bi posumnjao od nas. Ako mi ne sumnjamo, znači da Ibrahim nam nije sumnjao. I Ibrahim uistinu nije sumnjao, nego šta? Želio je da se popne na taj drugi stepen jekina, a to je ajnul jekin. Očima svojim da se uvjeri u tako nešto. I Allah da nekad na Dunjalku nekim ljudima da se uvjeri očima da to uistinu postoji. Pa recimo vidjeli ste skoro neki dan bio onaj mladić što je nakon nekoliko dana izvađen iz kabora zbog e, obdukcije. Pa su se jasno na njemu vidjeli tragovi kaburskog azaba. To očima, mi znamo za kaburski azab, vjerujemo, ali očima da nam Alšanovu pokaže, da vidimo. I toga će sve više biti pred kijametski dan od osobina dana koji će biti pred Kiametski dan i da će se pojavljivati stvari, događaje i čuda kojima će Allah Želešanu ljude dovesti na stepen ajnu lijepina. Znači očima svojim da se uvjere u to što se, što se govori i u čemu se nagovještava u ajatima i hadisima. Prema tome šta je, smo razumjeli ovaj drugi stepen? Ovaj drugi stepen ajnu lijepin. I treći stepen hakul lijepin to je, ovako može se ka prevesti kao jekin obistinjenje, da se uistinu ono što, za što smo čuli i ono što smo vidjeli, obistini u našim, našim čulima. Znači da mi to možemo dodirnuti, osjetiti sluhom, vidom ili dodirom. To je treći stepen i kažu učenjaci, to će se dogoditi nakon ulazka učenja. Tek ćemo tada moći uistinu, mi ćemo, na ovom svijetu smo čuli i imamo ovaj prvi stepen ili ilmu je tu. Pa ćemo na ahiretu, kad preselimo, doći na drugi stepen, to je ajnul A tek kad uđemo, ako Bog od, od ljudi koji uđu u džennet, onda će tek doći do ovog trećeg i posljednjeg stepena Hakul gdje će se uistinu obistiniti sve ono što su slušali o džennetu i ono što su, što su tako. Je li ima nejasnoće u vezi sa ovim stepenima? Koliko imamo stepeni tri stepena. I glasnije malo slobodno. imamo tri stepena. Koji su? Prvi stepen je uh, ilmu jakin, e, stepen... Drugi, pomozimo pa ti. Ajnu jakin i treći? Hakun jakin. Znači ilmu jakin, Ajnu jakin i hakun jakin. Koji je uslov za ulazak u džennet? samo prvi stepen. Mi smo zaduženi za prvi stepen. I to je stepen na kojem, i, tu postoje neke gradacije, ali dovoljno da postoji, znači, taj stepen za ulazak u džep. Je to u redu? Primjer za to, kako da to možemo shvatiti primjerom. Kažu učenjaci, navode primjer čovjeka koji je čuo za neki grad. Neka to bude Mekka Čovjek je čuo za Meku i Kjabu. I nema u njemu ni najmanje sumnje da, da Kjaba i Meka postoje. Koji je to stepenje Kina? To ti je prvi stepen. Ilmu je King. Znači on je saznao, ima ilum o tome i on vjeruje u to. I nema u to sumnje nikakve. Ali on dođe i krene ka meki i već iz aviona vidi obrise Mekke. Kad dolazi sa aerodroma vidi i prve zgrade. Dolazi i vidi građevinu Kjaru. Koji je to stepenje Kina? Drugi, to je vidio očima. Ali kad dođe, kad obiđe tavaf i dodirne ono, ono platu koje je Kava pripivena, dodirne crni kamen, klanja tu, to je koji stepen? Tada je čulima mogu osjetiti to nešto. Je sad jasnija slika ova uz Allahov Sad se pred nas postavlja pitanje koje je možda sadržaj i srž ovog predavanja, a to je kako mi da dođemo do Ekina? To je najvažnije. I mi ćemo vidjeti, ja sam kasnije ostavio tamo predaje neke hadise u kojima zhabi, među njima je Abdullah ibn Masud, u predaji koji je Buhari Buhari u svom sahihu, kaže Jekin je sav iman. Znači cijeli iman je u Jekinu. Znači, jekin iman, to, to je ko srce i tijelo, ne može se ne može se razdvojiti. Pa nas interesuje sad kako mi to možemo postići. Kažu naši učenjaci nekoliko sljedećih stvari nam treba. Prvo, moliti Allaha u dovama da nam to podari. Moliti Allaha u dovama da nam to podari. Zar nisu u Allaha blagodati ovog i onog svijeta? Koja je najveća Allahova blagodat? Vjera prema čovjeku. Vjera prema čovjeku. I zašto da ne tražimo vjeru od Allaha Prema tome moliti Allaha da nam to usadi u srce i da nam to daje, da nam to podari. To je prvo. Drugo, da stičemo znanje. Jer jakin je u principu najveći stepen znanja. I sticanjem znanja mi dolazimo do jekina postepeno. Ali kažu učenjaci, veoma važno je da, da stičemo znanje koje je u vezi sa dvome. Prvo, u vezi sa Allahom, njegovim imenima, svojstvima, dijelima i tako dalje. Znači sve što je u vezi sa Allahom Đelšanu i znanjem o tome dovodi nas do jekina. I drugo, drugo znanje koje nas dovodi do jekina istinskog je da proučavamo sami sebe i ljude oko nas. Ali u kojem smislu? U smislu da uvidimo svoje manjkavosti, slabosti i manjkavosti i slabosti ljudi oko nas. I onda nas to šta dovodi do ikina. Kao što kaže jedan od, od učenjaka, tek sam se odmorio od ljudi kada sam spoznao ko su ljudi. Znači, tek sam do rahatluka došao kada sam spoznao ko su ljudi. Hoće da kaže, kad je spoznao da su ljudi svi potrebni Allah siromašni i tako dalje, da, su, da se na njih ne može čovjek osloniti u svojim potrebama, onda se tek odmorio i okrenuo se kome? Allahu Treći, što je veoma važno, a to je da se ne izlažemo sumnjama, takozvanim šubhama koje dolaze u vezi sa objeđenjima. Da se ne izlažemo tim i takvim stvarima. Pa da se ne izlažemo mišljenjima da će i džennet i džehennem nestati. Postoje li takva mišljenja? Postoji. Postoje mišljenja da će džehennema nestati, postoji mišljenje da će i džehennema i dženneta nestati, Postoje mišljenja da nema dženneta nikako, nego da će ovaj svijet pretvoriti se u jednu oazu mira, ljepote i ljubavi, svi će ljudi živjeti tako dalje i tako dalje, te razne nabuloze koje nemaju osnove u vjerovijestičkim poslanicama i učenjima. Zašto da se izlažemo tim sumnjama, jer mi ne znamo koja od njih će biti ta otrovna strelica koja će otrovati naše srce i naše objeđenje. Prema tome, čuvati se od toga veoma je važno. Četvrto, da imamo čvrstu odluku da ćemo to tako uraditi. Vi znate da čovjek često odluči i kaže hoću ovo, hoću ono, ali onda kad treba da uradi nešto, i to se najčešće dešava. I ono što je veoma važno, znači ta čvrsta odluka da do toga dođemo. Peto, isto tako ništa manje važno, a to je da malo manje obraćamo pažnju na tjelesna uživanja i da se pobrinemo o našoj duši. Kažu naši učenjaci, ogrezlost u tjelesnim užicima, makar bili i halal, sprečavaju srce od spoznaja i onoga što je vezano za, za, duhovno. I mi ako se posvetimo u cijelosti ili u najvećem dijelu našeg vremena života tjelesnim užicima i brigom o tijelu, onda u tom slučaju nećemo dostići stepen kina. Moramo više brinuti o duši, a tijelu dati njegovu mjeru koja, koju zaslužuje. Je to jasno? Ima li jasnoća vas Dobro. I šesto što učenjaci spominjuje, da razmišljamo o ajetima, o Allahovim ajetima i kuranskim i u prirodi i oko nas i na nebu i na zemlji i u našim tijelima i slično i to će nas isto tako dovoditi stepenicu po stepenicu do jekina. Je ima pitanja u vezi s Je ima Peto je, šesto je da razmišljamo o Allahovim ajetima i dokazima i kuranskim i dokazima u prirodi. E sad, Sigurno svako od nas se ponekad upita, a na kojem sam to ja stepenu jekina? <laughs> kako ja to da provjerim, kako ja to mogu naći i ja kažem, eto, tu sam negdje, otprilike bar. Kažu naši učenjaci na sljedeći način. Pratite li se? Kaže, pogledaj sebe i svoju teobu. A šta je te oba? Pokaja. Vidi kakav si sa pokajanjem. Da li ti kada uradiš grijeh osjećaš snažnu potrebu da se pokaješ i suzeti idu na oči krivo pojio bi sam sebe što si uradio taj grijeh. Ili ti je potpuno svejedno. Da li ti kada uradiš grijeh stvarno osjećaš toliku odvratnost prema tome što si uradio da odlučiš uistinu da se više nikad nećeš vratiti na taj grijeh? Ili ti kad kažeš estakfirullah, nema to nešto posebno, opet ti razmišljaš kako da uradiš što se radi. Kažu, vidi se na teobi. Teoba ti je jedan ispit. Ako ga položiš, onda pogledaj na drugu stvar. Kaži kad te zadesi neka nesreća, a nema čovjeka da ga ne zadesi neka nesreća. Vi znate ono jedno kazivanje o Zulkarnenu, znate to kazivanje? Zulkarnein je bio mudar čovjek i većina učenjaka smatra da je bio samo dobar čovjek, nije bio vjerovjesnik. Iako ima i onih koji kažu da je bio vjerovjesnik, ali nije važno to. Njegova majka je bila veoma tužna zbog njegovih pohoda i stalnih izlazaka i što nije kod nje i tako dalje. I onda on je znao da će jednom prilikom desiti se njegova smrt i on odluči napiše majci i da otvori tek kada, mu, kada joj dođe vijest o njegovoj smrti. Kad je došla vijest o njegovoj smrti, mati otvori papir, kaže, napravi večeru i gozbu kad, kad ti dođe vijest o smrti i reci, pozovi što možeš više ljudi i reci, neka primakne sofri onaj koga ništa ne muši. nema problema. I kad je bilo, niko se nije primako sofri. I naravno on je na taj način želio da je ublaži taj musibet i tu nesreću i da joj kaže primjerom da nema čovjeka koga nešto ne žulja, kako to žargonski kažu, odnosno koga neka nesreća i problem ne muči. I zato kažu naši učenjaci, kad te zadesi nesreća, provjeri se na toj nesreći. Šta ti radiš kad te nesreća zadesi? Da li odmah pođeš lupat, derat se i čupat kosu, cijepat odjeću, i tako dalje, pit tablete za smirenje ili jednostavno pustiš suzu i kažeš svi smo Allahu i njemu se vraćamo i Allahu moj nagradi me za moju nesreću i da podari mi bolje od toga, zamijeni mi tu nesreću boljim stanjem. Jesi li od ovih ili od onih? E to će zavisiti od tvog jekina i ubjeđenja. Ako budeš od prvih, tvoj jekin je dobar. Ako budeš od drugih, onda nije nešto u redu svoje ubiđenje je slabo. Treći, kažu kad ti dođe teško u životu, u materijalnom smislu, pa ti treba, pogledaj svoje srce kome se okreće. Da li razmišlja o ljudskoj pomoći ili razmišlja o Allahovoj pomoći? Da li razmišljaš da svoju potrebu kažeš ljudima ili razmišljaš da obratiš se Allahu putem dove za tu potrebu. Da li si prvi ili I na tome možeš ispitati svoj jekin i svoje umiće. I četvrto kažu učenjaci kad ti dođe bogatstvo. I na bogatstvu se nije lako strpiti. U kojem smislu? U smislu da se čovjek ne uzohovi. Treba to izdržati. Kažu vidi sebe kad te Allah da obaspajte svojim blagodatima koji ti može uzeti u svakom momentu. Kako se ponašaš? Jesi li od onih koji će zahvaliti srcem, jezikom i dijelima i taj metak trošiti u za zadovoljstvo? Ili si od onih koji će se uzoholiti i zaboraviti ko je šta je bio do i onda zaboraviti na Allaha i na njegove blagodati i taj imetak metak da ga povijesti? Provjeriš se ovo ili ono, to ti je vaga za tvoj, za tvoj jekin. Bilo je još nešto o plodovima, plodovima iman, od, od, odnosno jekina. Bilo je nešto govora o ajetima i hadisima koji govore o jekinu. Bilo je govora i o nekim citatima učenjaka u vezi, u vezi sa tim. Ali to ćete ako vode dobiti u pismenoj formi, pošto kažem da mi je vrijeme već isteklo. Ostalo nam je još samo da kažemo jedno interesantno kazivanje koje je u vezi sa jekinom. Poznati alim i mufesir u svoje vrijeme napisao je knjigu iz tefsira. Napisao knjigu iz čega? Tefsira. Međutim, u to vrijeme knjige nije se štampala ovako, nego je moralo mnogo da se plati onima koji su pisali, zvali se varrakun ili pisari. Ovdje bili su znači, profesionalci, ljudi koji su samo bavili se pisanjem rukopisa. I njima odnese šta si napisao, oni to napišu, fino stave u džild, to jest u kožu, i to bude knjiga. Ali to je bilo veoma skupo. On nije imao pare za to. I šta uradi? Poznavao je jednog bogatog trgovca na drugom kraju rijeke. I odluči da ode kod njega i da mu ponudi tu svoju knjigu da bude kao sponzor, odnosno da da novac da se to oštampa dalje i tako. I sjedne on čamac i kad su bili negdje tamo pored pored puta trebaju da krenu, ugledaju čovjeka kako hoda. Kaže ovaj učenjak, stani da povezemo i ovog, pa da tako olakšamo mu put. I stvarno njega povezuju i tako dalje i poznaju se oni. Kaže, ja sam taj i Kaže, ti si onaj alim u Fesir, što znate Kaže, jesam. Pa gdje si se zaputio? Kaže, idem tom i tom trgovcu, napisao sam takvu knjigu. I idem tom i tom trgovcu, ne bi li on dao pare za štanku. Kaže njemu ovaj čovjek, a daj mi reci kako si u toj svojoj knjizi protumačio ajet Ijake nabudu o Ijake nastavi. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. I ovo malimu sine. Našta je ovaj cilj? Samo od tebe pomoć tražimo. Kaže onom što vozi čamac, vrati se nazad. Čovjek se vrati i sjedne u i nastavio raditi svoje poslove kad nakon nekog vremena, nekoliko dana, neko kuca na vrata Ko je sad? Kad ušao neki nepoznat čovjek, ko je, kaže, ja sam poslao me taj i taj bogati trgovac sa one strane rijeke. Kaže, moj, tako taj gospodin, gospodar, kako su zvali prijatelji koji su bili, kaže, čuo je da si napisao dobru knjigu iz tefsira, i izrazio je želju da se ona oštanta, ali hoće nekoliko listova za primjer da vidi šta je. I čovjek dadne mu nekoliko, nakon nekoliko dana dolazi ponuda od tog bogatog trgovca koji kaže da mu, da mu se jako dopada to i da donese cijelu knjigu i da je izvagaju i koliko bude teška platit će mu zlatom tu knjigu da se raširi Nakon nekoliko dana to je bilo o Jekinu. Ostalo kažem, dobit ćete ako Bog da u pismenoj forme ako nas ono što poživi. Sutra ako Bog da nastavljamo ili prekostra kad već imamo sa ostalim dijelima srca, a planirali smo govoriti o skrušenosti. Kulu kao bih hada vas,